Нашето предавање носи наслов Единственото ново под сонцето. Да отвориме во книгата на проповедникот. Првата глава, деветиот стих. Царот Соломон во позните години од својот живот, кога веќе стекнал многу искуство, ги запишал следните зборови. Она што било, пак ќе биде И она што се правело, пак ќе се прави. И нема ништо ново под сонцето. Интересни зборови. Еве што вели понатаму десетиот стих. Иако за нешто се рече, видиете, тоа е ново, но тоа веќе било во текот на вековите што биле пред нас. Што е тоа што денес би можеле да речат луѓето дека ова или она е нешто ново? Нешто што порано не било. Што, например, лаптопот, компјутерот е нешто ново. Нешто што не било со векови наназад. Грешка било Затоа што овој компјутер овдека е многу помокен процесор од овој овдека. Ова камера овдека, овие електронски импулси овдека, се нешто што ја надминува технологијата. И да земеме пример во животинскиот свет. Имаме радар кај лилијаците имаме електромагнетен удар кај електричните јагули. Дали не имало нешто ново што луѓето го произвеле, а што никогаш порано не било. Се разбира, како што споменавме предходно во врска со сите можни гревови кои што спаѓаат во овие три категории што апостол Јован во својето прво соборно послание ги споменува. Желбата на телото, желбата на очите и гордоста на живот. Значи, во суштина, секој грев спаѓа во едно од овие три. Во суштина. Не е битна формата, битна е суштината. За да нешто постои, за да нешто е, на латински есе, на англиски to be или being, да суштествува, треба да постои како посебна суштина, че не е битна формата. Да не живеме во времето на генетскиот инженеринг, А во проповета од јануари месец, последниот греф, зборувавме за генетскиот кој што е во времето пред потопот, во времето на Ное. Многу што може да ни текне, многу што можеме да кажеме дека е ново. Но прашањето е дали е тоа ново по својата суштина, не по својата форма. За да нешто постои, за да нешто биде, за да нешто е, значи да существува, да има суштина. Не да биде различно само по форма. Еве што вели проповедникот, овдека во Стариот Завет, во третата глава, слични зборови, запишани во 14 и 15 стих. Проповедник, трета глава, 14 и 15 стих. Разбрав дека се што прави Господ останува за секогаш. Кон тоа нема што да се додава и од тоа нема што да се одзема. А Бог прави така, за да се има страв лицето негово. И 15 тиот стих, кој што вели, она што било, тоа е и сега. И она што ќе биде, тоа веќе било. Зашто Бог го враќа она што изминал. Само различен заклучок. Во првата глава и нема ништо ново под сонцето, а овде, зашто Бог го враќа оно што изминал. Во духовен смисол, ова исто така можеме да го потврдиме со самите Христови зборови, со неговите пророќства. За ова последно време. Самиот тој рекол како што беше во деновите на Ное, како што беше во деновите на Лот, Така ќе биде во последното време. Така ќе биде во деновите на синот човечки. А како било тогаш? Затоа што како што луѓето во тие денови јадеа, пиеа, неумерено, нездраво, прекумерно, се женеа и се мажеа, како што тие се женеа и се мажеа. Како? Како што читаме во Библијата. Кога видоа синовите Божии, дека се убави керките човечки, ги граба за жена. Денес можеме да ги споменеме сите девијантни појави, секоја бракоразводна стапка и статистика во христијанскиот свет, во светот на оние кои што го исповедаат и веруваат во Христовото име, е или еднаква или полоша со оние на декларираните атеисти, неверници, агностици и така натаму. Ќе видиме на блуд, неморал, девијантност, Сите видови на беззаконие кое што Библијата го споменува. Постои меѓу христијаните во денешно време, во христијанските нации, во христијанските обштества. Како што беше во деновите на Ное, така и во последното време. Тоа што е единственото ново под сонцето? Ке отвориме во првото послание до Коринтијаните, 15 стих. Зошто Христос е единственото ново под Сонцето? Значи, прво послание до Коринтијаните, 15 глава, ја се 15 стих. <laughs> се извинувам. Прво послание до Коринтијаните, 15 глава, И можеме да прочитаме зборови кои што се толку актуелни, што се однесуваат на 21. век. Во 21. век, оваа вечер се слави Велик ден. Во 21. век, оваа вечер, постојат еден куп неверници во христијанските земји, во христијанскиот свет, во христијанските обштества кои што велат нема воскресение од мртвите. Апостол Павле, почнувајќи од 12 од стих, вели Иако се проповеда дека Христос воскреснал од мртвите, како тогаш некој ми ги велат дека немало воскресение на мртвите, и се уште велат. Во првиот век имало повеќе од 500 сведоци кои што го виделе воскреснатиот Христос. И имало се уште мнозина кои што не верувале. Кои, кои биле тие што не верувале? Каде се наогеле? Се наогеле во Коринската црква. Тоа биле христијани, на кои што апостол Павле ова им го пишува. Како тоа некои меѓу вас велат дека немало воскресение на мртвите ќе постоиме денес. Пред години имаше анкета на повеќето англикански бискупи, кои што изјавиле дека не веруваат во Христовото воскресение. Што останува со обичниот народ? Ако нивите верски водачи не веруваат, 14 стих, ако пак Христос не воскреснал, тогаш Напразна е нашата проповед, празна е и вашата вера. Тогаш и ние би се покажали како лажни сведоци Божи, бидејќи сведочеве против Бога, дека го воскреснал Христос, кого што не го воскреснал, ако на вистина мртвите не воскреснува. Што е единственото ново под сонцето? Дали некој станал од мртвите? се било што и денес се случува. И тоа што било пак ќе биде. И нема ништо ново под сонцето. За свое време, царот Соломон бил во право. Освен една работа. Воскресението Христово, кое што е темел за секое друго воскресение, хронолошки пред или после неговото. Ако некој стане од мртвите, дори тоа ќе биде прогласена за голема новина. Мегутоа, тоа е новина која што во суштински смисол е нова. Тоа не е само нова информација, иако, иако било нова информација. И овде доаѓаме до оној момент, ќе споменем оваа мисла од мејатата година, кои биле тие кои што први се удостоиле да ја пренесат ова информација, радостната вест за Христовото воскресение. Тоа биле жените, точен одговор. Кога тоа жените биле поверни од мажите? Обично во Библијата се вели како жената била измамена, како жената прва сгрешила. Како жената била неверна. Но еве пример каде што жените биле верни, а мажите биле неверни. Кои биле тие мажи кои што биле неверни? самите Христови ученици, самите апостоли. Да се подсетиме, во Евангелието според Лука, 24 глава, Почуваме да читаме од првиот стих. Во првиот ден на седмицата многу рано тие дојдоа на гробот, но секи ги приготвените мириси. Но е најдоа плочата и ставена на гробот. И кога влегоа него најдоа телото на Господ Исус. Зошто дошле овие жени на гробот? Овие жени дојдоа, како што прочитав една преубава мисла од покојниот патриарх Павле пред две години, овие жени дојдоа да се исплачат на гробот. Овие жени дојдоа затоа што го љубеле покојниот. Што е тоа што нив ги натерало да дојдат додека христовите ученици беа од страф еврејски затворени во горната соба во Јерусалим? Жените биле храбрите, кои што дојдоа да ја искажат својата љубов кон оној кој што ним и сиот народ им правил толку добрини. Затоа што вака отворено и храбро ја покажале својата љубов кон Исуса, кого и воопшто не очекувале да го видат жив и воскреснат со скршено срце и срце полно со тага, тие дошле на гробот. Носејќи ги своите мириси и масла, И заради тоа што имале ваква љубов и ваква храброст, иеко тоа не го очекувале, биле првите сведоци на Христовото воскресение, кои што таа информација ја пренеле на другите. Првите гласници, првите проповедници, првите вестници на Христовото воскресение биле овие жени. Жените мироносици ја имале таа чест, која што римските војници, кои што де факто први го видоа Христовото воскресение, дори биле сведоци на тој настан. Тие ја продале таа чест за пари. Каква катастрофа! Оној кој што бил жив сведок на најславниот настан во историјата на оваа планета. Решил за бедни и мизерни пари да ја држи устата затворена. И оваа чест, наместо да им припадне ним, да им припадне на овие еврејски жени. А тие беа Марија Магдалена, ни вели десетиот стих, и Јоана, и Марија Јаковова, заедно со другите. Тие им го кажаа тоа на апостолите. Каква беше реакцијата на апостолите? И нивните зборови им изгледаа како лага. Апостолите биле првите скептици, првите неверници во врска со Христовото воскресение. Апостолите биле првите кои што не им поверуваа на жените, не поверуваа на веста за Христовото воскресение. И не само тоа, да не должиме понатаму, туку еден од нив се направил попаметен од сите нив во својето неверство. Затоа што кога конечно воскреснатиот Спасител и ним им се открил, неверниот Тома не бил присутен. И цело време, цели седум дена, додека трајала еврејската пасха, од 14. до 21. Нисан, Тома се подбивал со своите колеги, апостолите, велики, им, абе што вие ми зборувате дека тој воскреснал? Абе и вие ли станавте како жените, по женски памет? Абе јас додека го видам со своји очи, што велат денес атеистите, со своји очи да го видам. И повеќе од тоа, поголем атеист од сите, апостол Тома, додека не ја ставам својата рака во неговата рана, она рана што беше прободена со копие, нема да верувам. И на овој архиневерник Христос му се открил и му се покажал и му рекол повели, стави ја твојата рака во мојата рана. Се разбира Тома тоа тогаш не го направил. Туку клекнал и признал Бог мој, Господ мој. Да се вратиме на првото послание до Коринтијаните 15 глава. Ако пак Христос не воскреснал, вели 17 стих, напразна е верата ваша, тоа е мисла која што веќе ја прочитавме предходно, но сега со еден нов елемент. Зошто е празна нашата вера? Апостол Павле тоа го кажал во 14 стих, а сега го повторува овде во 17 -тиот. Затоа што вие сте се уште во своите гревови. Како што вели апостол Павле во Римјаните 4 глава 25 стих, дури со Христовото воскресение се случило она универзално законско оправдание на целиот човечки род. Дури со Христовото воскресение оправданието за живот дошло на сите луѓе. Ако Христос не воскреснеше, ние сме се уште во своите гревови, И некои тие гревови не може да ни ги избрише, некој не може да ни ги прости. Ние сме се уште под осудата на законот. Затоа што ако Христос не воскреснеше, неговата смрт, која што значеше казна за целото човештво, што сгреши во Адама, требаше да значи дека и сите ние требаше да бидеме екзекутирани и погубени и да не постоиме. А зошто постоиме? Зошто живеат овие 7 милиарди на оваа планета? Затоа што Христос воскреснал од мртвите. На Христовото страдање, Христовата смрт и Неговото воскресение го должиме животот, сите ние, целата планета, сакале да веруваме во тоа или не, Признавале го тоа или не? Тоа е објективен факт. Тоа е Евангелието. Но сега оне кој што тоа ќе го прифати со вера, кај него тоа Евангелие ќе произведе праведност. Тоа е натриродна сила што ќе го промени човекот да живее еден нов живот. Тогаш тој ќе биде оправдан со вера, односно ќе биде направен праведен. И ако само во овој живот се надеваме на Христа, тогаш сме ние најбедни од сите луѓе. Но ете Христос воскресна од мртвите и со тоа стана првина за умредите. Како што рековме на почетокот, најважниот настан на кој што ние оваа генерација имаме чест да бидеме сведоци во ова последно време. Представува онаа голема жетва најавена во Светото Писмо. Второто Христово доаѓање и воскресението на сите праведници. За која што Христовото воскресение било само првина повеќе информации за тоа што значи овој израз првина, погледнете проповета под наслов Стариот Завет на vimeo.com коса црта hacppa. Првината, според Мојсевиот закон, бил првиот сноп од јашмен кој што се принесувал пред Господа во денот кој што бил одреден како утре ден по саботата, по пасхалната сабота, односно она седмична сабота, која што се наоѓа помеѓу 14 и 21 Нисан. Например, оваа година еврејската Пасха, да повториме, беше во понеделникот вечер. Понеделникот вечер 18. април беше 14. Нисан според еврејскиот календар, како што е одредено во Мојсевиот закон, на 14. ден од првиот месец, пролетен месец, да се заколе тоа пасхално јагне. тоа денес евреите не колат пасхални јагниње, ниту можат. Првата сабота во овој период од празникот бесквасни лебови представува дерешата голема сабота, а утре дента после оваа сабота, според законот Мојсеев, требало да се принесе тој прв слоп од јачмен, кој што го представувал Христовото воскресение. Зато и Великден се паѓа утре, односно утредента после оваа сабота, која што е после еврејската пасха. Првата сабота, првата недела после таа сабота од еврејската пасха. Рековме дека Христовото воскресение и сето негово дело не било само новост во смисол на информација, На вистина, тоа беше најрадосната и најголемата вест пред 2000 години, тогаш кога прв пат се случила. Мегутоа, во суштина, Христос е секогаш нешто ново. Ден денес, Христовото воскресение за нас е нешто ново. Христос никогаш не старее, откако е воскреснат, и никогаш не може да умре откако е воскреснат. Римјаните 6.9 Смртта повеќе нема власт над него. И тој е секогаш нов. Христовото воскресение, Христос целиот, е секогаш ново, нешто ново и за нас денес. Денешниот ден, утрешниот ден. Еве, ова е вистинскиот момент Не тогаш кога почнува паганската нова година. Еве, ова е вистинскиот момент да можеме да започнеме заедно со Христа, заедно со овој ден, еден нов живот. Од овој ден се смета и 50-ница, 50 дена, почнувајќи од утре, како што било одредено во Моисеевиот закон. И понатаму, секоја наредна седмица се брои, од овој ден. Воскресението е актуелна тема, затоа што и денес живееме во времето кога веруваме, сакаме, копнееме и очекуваме. Да дојде наскоро Христовото второ доагање. Да се случи оној настан кој што представува капак за вршеток, крај на целата грешна историја на оваа планета. Да се случи воскресението на мртвите, затоа што имаме секој еден од нас, има по некој свој најблизок и најдраг во гробовите. И дори тогаш А можеме уште сега. И можеме така секој ден во годината. Со радост. Да ја пееме онаа песна. Дека Исус Христос воскресна од мртвите. И на оние кои што се во гробовите живот им подари. Тој е оне кој што смртта со смрт, со својата смрт, ја победи. И тој е оној кој што ни донесе живот вечен. Нему нека му е фала и слава вечно. Амин.